Užbaigiant paskaitą apie vergovę ir vergų prekybą ir pereinant prie prekybos auksu, dar reikia pasakyti tris gana svarbius dalykus. Mm, pirmas, kurgi vežė vergus? Iš pradžių pirmieji europiečiai, kurie ėmė vergais prekiauti, buvo portugalai. Taip, jie bandė, bandė pačioj pradžioj plaukiodami Afrikos pakrantėje net ir užpulti, pagauti nelaisvę, bet greitai suprato, kad juos pačius gali taip pat užpulti ir nelaisvę pagauti. Bet to, na, užpulsi vieną kartą, po to atsimin šimtą metų, niek su tavim neprekiaus, bus tik tai daug bėdos. Tai jie ėmė pirkti iš e, pakrančio įvairiausio gyvenviečių vadų ir, ir, ir karaliukų jau egzistuojančius vergus. Ir mm, pačiai Portugalijai jų darbo nereikėjo. Ten ir tai buvo pilna valstiečių, kurie nekažinkuo turėjo užsiimti, bet buvo vieta, kurią jie aptiko, kur buvo galima auginti na, tropinės visokius augalus. Cukrašvendrės visų pirma. Ir ta vieta, tai, tai Pazorų salos nelabai apgyvendintos. Panašiai nutiko su, su Maderos ir Kanarų salomis, tiesa ten ispanai įsitaisė, bet portugalai pirmi sugalvojo pirkti Afrikoje mm, vergus, vežti į panašaus klimato sąlygos mm, na, plantacijas, jose užauginti mm, produkciją, kurios reikia Europoje ir kuri neauga, neįmanoma užauginti Europoje. Na, nesvarbu, kas tai būtų, cukrus, pradėjo ten greitai ir vynogės auginti, medvilnę ir, ir ko ten tik tai nedarė. Jau kai e, amerikietiškos kultūros prasidėjo įvairių formų pipirai ir, ir, ir, ir panašiai, tai m, tik augink, taip sakant. Na ir, ir, ir tas iš pradžių egzotinės, o po to kasdieninio vartojimo prekes vežti Europą, Europai parduoti – už gautus pinigus nupirkti to, ko nėra Afrikoje, na, ko nėra Afrikoje, metalurginių gaminių ypač kokybiškų, ginklų nėra, arkliai, kaip minėjau, labai sunku ir prastai karo reikalingi, audeklai, ypač kokie nors spalvingesni, gražesni, raudoni, na, bižuterija, papuošalai, kas tik tai norit. Perki, veži į Afriką tai parduodi už gautus pinigus, perki vergus, veži plantacijas ir, ir sukiva šitą prekybinį trikampį. Jis egzistavo apie trys e, kokius šimtus metų, tik tai išsiplėtė be abejo, padidėjo. Pelnas, kurį gaudavo va, per tuos trys pervežimus, Na tai galėjo užtrukti, aišku, ir nebūtinai tas pats žmogus tą darydavo. E, greitai specializacija atsirado. Kur tu ten spėsi ir Europai prekiauti, ir pardavinėti, ir, ir vergus prižiūrėti, ir, ir pirkinėti Afrikoje, ir dar, dar prekes Afrikoje parduoti. Mm, šitą trikampį galėjo įgyvendinti rimtos e, kompanijos, nei tai to, to, tokios kaip ir prasidėjo 16 amžiaus pabaigoje. Prancūzų anglų, danų, švedų ir, ir ko tik tai norite. E, Gambijos, Afrikos, vakarų Afrikos, įvairiai jos ten vadinosi. E, bet galėjo ir, ir netgi kartais nutikdavo, kad nebūtinai tam trikampį tos pačios šalies, e, to pačio kapitalo, negalėjo visai būti. Tai pelnas išeidavo apsukus va taip trim trim etapais investuotus pinigus apie 400 procentų. Milžiniškas pelnas, tiesa, per, per keletą metų. Tai netoks čia jau ir, ir, ir, ir beprotiškas, na, bet vis tiek padvigubėdavo investuota suma anksčiau ar vėliau. Mm, tai buvo labai įspūdinga ir, ir labai naudinga. Kiek užsidirba iš to iš tos prekybos. Na, yra čia tokių fantastų, kur, ai, kaip čia vergus išnaudoja, ten vos ne kelius šimtus trilijonų dolerių vien Amerika jau ten priišnaudoja. Tai galime paskaičiuoti, kiek išnaudojo baudžiauninkus rusai, pa, pačius savo, Lietuvoje per šimtą metų kiek priišnaudojo, kiek vengrai savus baudžiauninkus pradėsim skaičiuoti, galo nebus. Galima pasakyti, taip, pinigai buvo, e, buvo jie buvo na, kartais įspūdingi, bet toli gražu ne visiems ir ne visur. Nieko ten ypatingo, sakykime, Danai, Švedai nepriprekiavo, Anglų prekyba vergais irgi tokia nu, Buvo vyko, bet palyginus su, su portugalais, tai vaikų žaidimas. Prancūzam iš viso neišeipni taip sekėsi. Mm, prekiavo, bet kiek išleisdavo, šiaip taip šiokį tokį pelną uždirbdavo. Tai, žodžiu, e, problemų šiokių tokių, kaip sakoma, būta. Ir, ir, ir sakyt, kad čia visa Europa užsijėmė, arba čia jau tokius turtus susikrovė, kad ten pasistatė Romą ar, ar, ar Paryžę iš tų vergų darbo, na tai čia tiesiog lėdesys, kurių galite išgirsti. E, kitas dalykas, kur tuos vergus dėjo? E, vežė į Ameriką, be abejo. Europa, Europoje taip susiklostė, kad tie juodaodžiai vergai atvežti į Europą atsidurdavo, žmo, tapdavo žmonėm be statuso. Europinėse karalystėse vergovė beveik visur buvo formaliai ir neformaliai išnykusi. Beje, paskutiniai užsiminimai apie vergovę Lietuvoje, tai antrajam dar statutė mini vergus, bet ten tie vergai karo belaisviai visokie. O štai trečiam statutė nei žodžio nėra ir galima sakyti, kad, na taip, Stepono Batoro laikais net ir mintis apie vergovę iš Lietuvos ir Lenkijos išdulkėjo ir išdulkėjo ko ne visiem laikam, kol negrįžo Jekaterinos antrosios rusų baudžiavininkai, kurių baudžiauninkai buvo mažai ko skiriasi nuo Amerikos juodavodžių negrų. E, tai tiek. Vergai jokiose visuomenėse ne, nesudarydavo daugumos gyventojų, skirtingai nuo valstiečių ir baudžiauninkų. Nors irgi, kaip ir kur, na, sakykime, baudžiavos panaikinimo metu, tai Lietuvoje čia ketvirtis valstiečių baudžiauninkas apie tikrai buvo, dauguma jau, jau mm, baudžiavos nebeatlikinėjo. E, Romos imperijai, pradžioj pačio imperijos, vergai apie 40 procentų galėjo sudaryti gyventojų, bet e, laikui bėgant tai jų ketvirtis, trečdalis, na, žodžiu. Išimčių būta ir tos išimtis e, tai prancūzų Haitis, į kurį privežė tiek tų juodavočių vergų ir, ir taip ten blogai ir sunku buvo baltiesiam gyventi, kad gavosi galų gale nuostabus rezultatas. 95 procentai gyventojų, tai minimum buvo juodavočiai ir absoliuti jų dauguma e, vergai. Na ir kai 18 amžiui po revoliucijos vergovę panaikino, po to susigalvojo, kad vėl gražina, kaip sukilo tie vergai, tai, tai baigėsi tuo, kad prancūzus ir tiesiog baltuosius išpjovė ir kaip Napoleonas nebandė bandė ten numalšinti tą sukilimą, nieko jam gero neišėjo. Beje, ten padalyvavo ir, ir Lenkų legionieriai, ir lietuviai ten papuolė. Ir <laughs> čia, aišku, kaip anegdotas skamba, bet paskutiniai tikri Karibų jūro piratai, tai, tai buvo e, Lenkų, na, lietuvių tarp jų neaptikau, bet keturi skirtingais ten nuotykiais atsidūrė Lenkų, na, dezertyrai, galima sakyti, kurie ir laivus grobė, ir, ir piratavo, ir plaukė, ir galų galę į Europą grįžo, pasižiūrėjo pasaulį tiek, kad, kad daugiau nebesinorėjo nieko daryti. Na, tiek to, čia, čia istorinės šiaip kuriozas. O šiaip e, pagrindinis rautas Portugalų, na natūralu, į Portugalų valdas ir buvo nukreiptas į Braziliją. Beje, Brazilijoje vergovė išliko labai ilgai – gerokai vėliau panaikinta negu kad e, pas mus baudžiava 1881 metais e, buvo kaip ir atšaukta Mm, bet jį taip įdomiai atšaukta. Vergovę panaikina, bet tik tų, kurie va, gimsta vergų vaikai, jau jie absoliučiai laisvi, o vergai dar jie na, išlieka tokio įbaudžiavinimo ekonominio, tiesa, ne, ne, ne kitokio sąlygomis. Tai paskutinė Brazilijos vergė numirė, na, duok dievė atminties, man regis, ar 2006 ar 2008 metais. Ji tiesiog gimė, tą vergovę panaikinus ir, ir gyveno labai ilgai, na, tai... Taip, viskas galima sakyti čia pat. Iš tų 6 milijonų beveik 3 e, milijonai nukeliavo į Braziliją. E, dar pusę, atsiprašau, ne pusantro, 2-2,5 milijono nukeliavo į Karibų jūros baseino salas Kubą, Haiti, visas ten mažuosius ir didžiuosius Atilus, Bahamus, e, Jamaikas ir, ir, ir taip toliau, ir taip toliau. Nes ten buvo patogiausia ir, ir, ir tiesą sakant, ir arčiau, arčiau Europos steigti va būtent vergų plantacijas. Tacijas. Į kai kuriuos regionus vergų iš viso ne, nu, niekas nevežė ir, ir nemato ypatingo reikalo, tokius kaip čia, arba Argentina, kur, kur na, ten ir, dab, ir dabar labai kas ten yra iš kokių kitokių, kitokių rasų. Ne, ne, nemarios e, Peru atsidūrė, išskyrus e, tuos, kuriuos iš šachtas dirbti vežė. Psiko e, irgi labai nedidelis procentas už tai e, likusius e, na ten visaip skaičiuoja kiek nuvežė pietines jav valstijas į bri į kolonijas į luzianą į floridą kuri beje ispanam priklausė mm, luziana tai tai ne tik e, viena valstija o misisipės na pagrindinė pagrindinė ten galėjo nuvežti nuo 600 tūkstančių, tai tie 600 tūkstančių čia greičiausiai, kurie pakliuvo į pietinės JAV valstijas būsiu. būsiu. E, Anglo kolonijose vergovė buvo. Kai kur nebuvo arba labai ribota. Na, o kitur dėl gamtinių ar kokių čia sąlygų vergų nelabai ne, ne labai klimatas atveši iš Afrikos žmogų, ką, ką jis ten veiks. Mm, jis, jis net, net, net daržininkystę nesugebės užsiimti, tai tiek viskas skirtinga. Prancūzų valdos, ispanų, na, galbūt pusantro milijono jodavodžių buvo atvežta. Ir sprendžiant iš to, kaip atrodo, ką, ką, ką šnekėjo, tai matosi, kad 80 procentų tų vergų jodaodžių buvo atvežta iš Gambijos įlankos. Ne iš šiaurės, ne iš pietų, o būtent iš tenai. Mm, na, privežė. Ten, kur buvo katalikybė, maišymasis vyko pasiutęs, prisimaišė su indėnais su, su baltaisiais ir kažkokio tokio rasinio klausimo ir problemos nei, nei Kuboje, nei, nei, nei tose Karibojų salose, na, išskyrus gal Haitį, bet čia jau ten jo vargų ir problemų mm, reikalai, nei jo labiau ten Brazilijoje ar, ar, ar kokio Nikaragvoje beveik ir nėra. Yra Jungtinėse Amerikos valstijose. Dėl ko? Na, dėl to, kad ten rasizmas ir vergovė įsitvirtino kaip ekonominis reiškinys labai vėlai lyginant su Europą. Ir jis turėjo rim, rimtus ekonominius pagrindus. Tas rimtas ekonominis pagrindas buvo Medvilnė. Medvilnės auginimas yra labai sunkus, reikalauja daug rankų darbo. E, bet buvo jį nepaklausi, kol nemokėdavo išgliaudyti tų, tų medvilnės vilnų iš jų labai kieto riešuto ar, ar, ar keuto, kuriame auga. Ir XIX amžiaus e, pradžioj vienas dikaduonis e, mis, na, misionierius, dvasininkas, protestantų ėmė ir sugalvojo e, mechanizmą, kaip labai lengvai apdoroti medvilnį. Ir kai tą padarė, staiga paaiškėjo, kad medvilnė yra geriau už bet kokią vilną, lengviau apdoroti, negenda, nereikia terlioti su plovimais dažymais. Ir taip, karalius medvilnė, Kotankingas, pietų pie valstijų atsirado vienintelės realios pastovios ir didelės pajamos užsienio valiuta Staiga vergų plantacijų auginančių medvilnę turėjimas pasidarė keliu į milijonieriaus būklę. Ir tiesą sakant, pačias šlikščiausias formas e, vergovė įgavo būtent e, pietinėse valstijose jau 20 amžiuje, kuomet Europoje, tai norėčiau priminti, čia jau kaip ir karaliui galvas nukapojom, laisvė lygybė brolybė ir, ir kitos puikios idėjos. Tuo tarpu JAV e, vieno kraujo idėja, vieno lašo tai yra nesvarbu, jeigu tavo ten pro, pro, pro, pro, pro senelis negras, tu vis tiek esi vergu, vergų gaudimas, draudimas šviesti, tiesiog atskaityti nemokėtų, tiesiog terrorizavimas, tos plantacijos kaip kažkokie getai ten jodavočiai ir, ir, ir visi tie tradiciniai Mm, vergovę lygi, lydintis kiti, kad, e, na, ištvirkė, išprievartaus bet ką, žudys visus, negalima laisvai paleisti. Ir t, t, t, t, t, t. Kai, kai nori išnaudoti, tai susigalvoja visokių nesąmonių. Na ir trečias dalykas, kurį norėjau pasakyti apie vergovę. Dažnai tenka perskaityti, na, ačiū Dievui neišgirstu, perskaityti visokiausių radikalų, dažnai kairių, dažnai rasistinių radikalų paistalus apie tai, kad nieko panašaus kaip, kaip vergovė Afrikoje ir Amerikoje niekur nebuvo, nieko suprasti negali europiečiai. Buvo, buvo, oi dar kai buvo. Visų pirma, čia jau Lietuva tiesiogiai liečia. Na, mongolų aukso orda, jį vergų prekybą ir gaudimų užsiminėjo. Ir labai rimtai užsiminėjo, galima sakyti profesionaliai. Tiesa, su lietuviais jiems čia šiaip sau sekėsi, pabandydavo įlysti į Pinsko pelkes ir daugiau negrįždavo. Na ir prie melinųjų vandenų ir, ir, ir šiaip iki Krymo lietuviai įkrėsdavo į kailį. Patys gaudavom, bet, bet ir jiem kliūdavo. Bet nuo 16 amžiaus pabaigos e, įsikūrė Kryme Krymo tatorių chanatas, jį tai gal ir būtų galima su, sudoroti, bet jisai buvo Osmanų imperijos vasalu ir kaip tik tai kildavo kam nors noras ir galimybės sunaikinti tą valstybę parazitą, taip tenai tekdavo kariauti su, su milžiniška imperija. Ir kuogi užsiemė Krymo chanatas? Ogi vergų gaudimą ir pardavinėjimą. Kasmet po 10, po 20 tūkstančių, kaip antpolis – Puldinėjo priklausomai, kas sumoka, kas atsiperka, kas neatsiperka trim kreptim. Arba Lenkijos karaliai susitaikydavo atseit. Dovanų padovanodavo ir sutardavo, kad jūs kariaukit su rusais, na tada rusus plėždavo. Arba Maskvos didysis kunigaikštis tą patį padarydavo ir tada plėždavo Ukrainą, Lietuvos žemės iki Liublino unijos, o vėliau Lenkiją. Balkanų teritorijos, taip pat jam ten patiko. Ir labai patiko Šiaurės Kaukazas, ir, ir bendrai Kaukazas, kur ir krikščionių buvo, ir, ir daug ko buvo. Kiek e, Krymo Hanatas žmonių išgaudė ir išvežė? Apie, na, čia vėl įvairiai skaičiuoja, nuo, nuo 2 iki 6 milijonų. Na, turbūt du būtų realesnis skaičius. Taip, nepasiekė, Portugalų lygio nepasiekė. Bet dėjo visas pastangas, kad pasiekti. Ir nors e, tai čia, supraskite teisingai, e, Krymo užkariavimas, dabartinis Rusijos okupacija ir agresija nieko bendro neturi su tuo, e, kas ten kažkada vyko. Bet ir kalbėti, kad Europoje žmonių medžioklė nevyko ir vergovė buvo neverčiami, neišeina. Kitas vergovės prekybinės centras, taigi Italija, konkrečiai Venecija ir Genuje. Nes kafą genujiečių miestas tenai vergus suvežė, iki 17 amžiaus ten italai gana sėkmingai gyveno ir prekiavo. Ir dalį tų vergų jie taip, jie patys negaudė, jie pirkdavo ir parduodavo, Italijoje ir parduodavo. Tiesa, ten vėl ta vergovė tokia e, vyro šiaip savo, bet moteris, merginas, va, tokio pobūdžio, tarnaitės namų. E, grobė, totoriai, pirko, e, pirko italai. E, beje, jie tas savo geras idėjas ir, ir, ir finansavo ir nešiojo ir gyvendino viduržėme jūros regione ilgai, intensyviai ir nuobodžiai, faktiškai iki 18 amžiaus e, su Osmanų imperija. Tai kariaudavo, tai susitaikydavo, tai prekiaudavo per tarpininkus, vergus arba iš Balkanų pusėsalio, ar, arba iš Artimosios Azijos, ar iš Šiaurės Afrikos. Jie pirkdavo ir, ir kur reikėdavo, kur norėdavo, ten ir parduodavo darbavosi. Tiesa, Venecija su Genoje nebuvo tokios galybės, kad ten grobtų prancūzus, šveicarus ar, ar ką nors, net ir italus privengdavo. Bet už Italijos ribų pirataudavo, kaip, kaip reikiant. Čia, aišku, apie milijonus e, šneka neina, bet per kelis šimtus metų, manau, kad ten kokie porą šimtų tūkstančių per jų rankas perkeliavo. Na ir pagrindinis vergų grobėjas ir prekybininkas Europoje, tai Šiaurės Afrika. Marokas, Tunisas ir Alžyras. Jų ten piratai nuo 16 amžiaus kaip užsivėsė – Osmanų imperijos, kaip ir beje Krymo hanatas, globojami Osmanų imperijos, iš esmės absoliučiai savarankiški ir kiekvienais metais jų ištisos flotilės plaukė ir, ir grobė pakrančių gyventojus. Nusibastę buvo ir iki Islandijos, ir iki Britų salų. Grobė tiesa grobė viską, kas po ranka pakliuvo, nes e, šita vergų prekyba turėjo tokią atspalvį, dalį išpirkdavo. Išpirkdavo beje vergus ir pakliuvusius totoriam į rankas, rusai ir, ir lenkai išpirkinėdavo. Ne visus, aišku, ten geriausiu atveju penktadalis grįždavo atgal. Bet buvo prasmės už tai vokti visus, vogė visus. Na ir, ir kokie ten mastai buvo. Buvo mastai, kad kartais per metus jie pagrobdavo 60 tūkstančių, kartais porą tūkstančių per visą savo siautėjimo laikotarpį, o pribaigė juos 18 amžiui, nes jau ten Britam atsibodo, e, amerikiečiam net atsibodo, buvo garsi JAF ekspedicija į Tunisą. Na ir, ir dabar jūrų pėstininkai su tokiais specifiniais kardais, tai čia nuo, nuo tos Tuniso ekspedicijos atminimas. Na ir prancūzam atsibodo, jie tiesiog nušlavė viską tenai, e, okupavo, aneksavo, kaip norit pavadinkit, bet piratų su, su jų ten tuo banditizmu neliko. Kiekgi čia jie išnaikino europiečių pagrobę nuo 4 iki 6 milijonų. Nei daug, nei mažai. Žodžiu, pakalbėti apie vergovę galima, įmanoma ir, ir tiesą sakant, girtis čia, kad vieni europiečiai tokie, o visi kiti kitokie neišeina. E, pridėsiu, kad ir pačioje Afrikoje vergovės niekas nepanaikino prasidėjus vergų prekybai, netgi paumėjo ir padidėjo, nes atsirado noras nebe kaip nors bausti ir žudyti, o bet kokius nusikaltimus versti nusikaltelius vergais. Ten tiesą sakant, net <laughs> lietuviškas e, Gambijos pasako rinkinėlis yra ten apie gudrų variuką Nansį. Tai čia pas mus, a, Sigutė, kaip ten su ragana susidoroja, ten e, įmetė ten kokį nors arklio ištampė, smegenis ištaškė, na, žinot, tas tikrų tikrų liaudės pasako, ne, ne rašytojų prikurtų. Tenai teisingumas su kumščiais ir su peiliais mm, finale pasirodo. Tai Gambijos pasakose, ką ten be padarytų, viskas baigės tuo, kad pagavo, surišo ir pardavė į vergovę. Na, atspindi, atspindi gyvenimo realės. Na ir pagaliau, ta vergovė va tokia, gerai, 6 milijonus išvežė, 100 milijonų gyventojų išvežė per 100 metų, tai čia taip išdėliojus išeina, kad vienu metu ten, ten, na, per vieno žmogaus gyvenimą kiek ten pusę procento visų gyventojų išvežė. Na, mikroskopinė kažkokie dydžiai statistiniai išeina, bet mm, ne visai taip. Kaip minėjau, ne visi tinka, daug žūdavo, kol juos atgabendavo iki uosto, kur, kur juos parduodavo kartais ir dauguma žūdavo, nes tuos keturis ten ar 300 kilometrų džiunglėse sukaustytus, kol parvarydavo, irgi laikas praeidavo. Ir aukų buvo daug. Na, taip skaičiuojama, kad galimas daiktas su pervežimu, su užkrečiamom lygom, su tais, kurie nusižudo, kurie žūna pabėgdami, su sukilėlis ir, ir taip toliau. Išeidavo, kad plantacijas pasiekdavo, tai yra tarptų 6 milijonų. E, na, reikia dauginti tą skaičių iš e, kokių e, keturių, o gal ir penkių. Greičiau iš penkių. Tai nebe 6, o 30 milijonų. Tai jau, jau rimti mastai, jau, jau genocido užmojai tame matosi. Na, o pridėjus dar musulmonų tą to, tokią ramę prekybą, tai, tai jau nebe 30, o kokie 40, o gal ir 45 milijonai afrikiečių buvo pagauti ir išvežti. Beje, veždavo daugiausiai vyrus, beveik 80 procentų e, vergų buvo būtent, būtent vyrai, moteris sudarė, sudarė mažumą ir dėl to, kad sunkiau, na, netokios atsparios ir, ir poreikio ypatingo ekonominės naudos iš jų ten nesimatė. E, tai tiek apie vergovę, o dabar e, pereikime prie mm, aukso reikalų. Aukso šešėlis, aukso vaiduoklis traukia būtent europiečius į Afriką, lygiai taip pat kaip Eldorado ar Indijos mitas traukia į Pietų Ameriką arba Indiją. E, aukso būso būta į šiaurę nuo Nigerio upės E, na, bendrai pats, ten sakykime, Sudanas, kaip pavadinimas, aukso šalis reiškia. Na, bet Sudanas Sudano kur auksas randamas kur buvo vulkaninės kilmės seni kalnai ir erozijos jie sulyginti beveik su žeme tai e, tokių afrikoj teritorijų buvo e, buvo na e, istorija ėjo kaip kaip Malio valstybė, ne, na, dabartinis ne visai ten yra tas Malis ir tiksliau visai ne ten ir visai netoks. Mm, o dar anksčiau, nuo 7-8 iki 11 amžiaus Ganos valstybė buvo, dabartinė Gano nieko bendro neturi. Čia bendrai su apie Afriką šnekant, beveik niekur, nei viena dabartinė valstybė, jos pavadinimas netitinka istorinės valstybės, nei vietos, nei, nei, nei darko. Sugalvota, prigalvota, na turbūt uh, e, Numibija geriausiai pasisekė. Numibija buvo Šiaurės Afrikoje provincijoje, o kur dabar ta Numibija? Na, pa, pa, pažiūrėkite. Bet reikėjo kažkaip pavadinti, europiečiam prisimindavo, pavadindavo. Kai prasidėjo dekolonizacija, civilizacija prasidėjo tas pats. E, ėmė ieškoti didingų praeičių ir remiantis tom didingom praeitim e, savo valstybių pavadinimus kurti. Tai ten tam to, tuometiniai Ganoje septintam, gal, gal net penktam amžiuje atsiradusi. Ten, ten buvo tie nunykę kalnai. E, kaip e, Zukijoje ir kai kur e, Žemaitijoje kiekvieną pavasarį žemė akmenis į paviršių iškelia. Taip ir Afrikoje po kiekvieno liučių sezono į paviršių daržuose iš, išlyzdavo aukso grinuoliai. Vien dėl to, kad jie na, sunkesni auksas, labai sunkus metalas. Vietos gyventojai juos rinkdavo, naudodavo papuošalam, bet gana greitai įsitikino, kad e, valgytau valgyta neišeina, bet parduoti jį galima labai šauniai. Ir pirmos valstybės tokios ir buvo, kad jie, mm, e, na, Gana, ar, ar tiksliau tuo metu ten, ten o, Vogadų e, valstybė, ir ėmė kurtis būtent perimant o, prekybą auksu. Labai gudriai sugalvojo, ojo, išlenda iš žemės, nes piktų dvasio apsėstas. Ir dėl to reikia jį nešti pagrindiniam, taip sakant, burtininkui, kuris e, yra ir, ir valdovas, va taip įdomiai sutapo, sutapo. Ir jisai piktas dvasias iš, iš, išvaro, auksas savo pasilieka, nes to nu, kam jam ten. Ir, ir taip gana vikriai, vikriai viskai, viskas buvo, kol auksas ne, ne, nepritraukė 11 amžiui musulmonų užkariautojo. Na, jie negalėjo ramiai žiūrėti, kaip e, svetimi pinigai pas nemusulmonus e, kažkur valiojasi. Na ir, ir 1059 metais Gana buvo sunaikinta. Ponų mm, e, galutinai išnyko 79, valstybės nebeliko. Bet jos vietoje ėmė, ėmė kurtis Malio valstybė. Malio valstybė, ji buvo iš pradžių pagoniška tokia, ten jos legendinis įkūrėjas e, Sudžata, kuris ten vietinę kažkokią milžinišką gyvatą nužudė ir, ir taip toliau, ir taip toliau, bet e, antra ar ketvirta, greičiau jau valdovo karta, jie priėmė islamą ir, ir priėmė gana nusaikų tokį islamą. Uh, E, vien dėl to, kad e, natūrali ta prekyba auksu ir, ir transsaharinė prekyba musulmonus į, į Malį pritraukia. E, garsiausias iš šitos dinastijos atstovų 15 skaidrai galit pažiūrėti, Mansa Kankan, Musa pirmasis, jisai surengė Hadžą į Meką 1324 metais. Na, jis ten parodė, taip sakant, kaip gyventi galima. Vien atvykimas į Aleksandriją aukso kainą numušė keturis kartus, aplankė Meką, dikumoje išvežamų vandens upė buvo išliejęs, pademonstravo savo galę ir grožį. Be jo dar vienas valdovas taip pat keliavo. Tiesa, tie keliavimai, tai jie tokie šiaip savo buvo, prisiskolino galų galę ir, ir grįžo pinigų, ne, skolų neatiduodam skaičiuojamas, bet įspūdį padarė. Čia toj skaidrė čia iš žemėlapio jis nupieštas, va sėdi soste e, ir laiko rankoje aukso grinuolį. Visi žinojo, kad štai yra aukso šalis kažkur už Saharos. Ir musulmonai, ir aišku, kad ir europiečiai žinojo. Ir, ir dar musulmonų ten mokslininkai, keliautojai lankėsi Timbuktu būtent Malė atsiradęs miestas, jisai, jame, na, kartais rašo universitetą, ne universitetas, ten dvasininkų rengimo mokykla, musulmonų dvasininkų biblioteka buvo. Tai tas Timbuktų virto ten tokiu pasakų miestu, kuriame niekas nebuvęs, išminčių sostinė, aukso pilna, mokslininkų pilna, visko pilna, nors šiaip koks Ibn Batutė savo ten toj ke, kelių ir šalių knygą ir, ir kaip jis ten ją pavadinęs, jisai nuvažiavo, pažiūrėjo, sakė, skurdžiai kažkokia, nieko ten ypatingai gero nėra ir, ir pavaišinti net skoningai nesugeba nieko ir, ir išvyko, nieko gero neparašęs, bet tai, tai nesugriovė Timbuktų mm, to auksinio tokio puikaus e, mito. Na, geras klausimas, tai gerai, prie Nigerio upės, e, Nigerio upė baisiai vandeninga, ten potviniai būna, kai 3-400 km pločio pasidaro, užlieja ir tik tai miestai pilimais ar ant kalvų pastatyti, tik tai kyšo iš vandens porą, porą kartais savaičių, kartais po, po porą mėnesių. E, milžiniška upė, o kažkodėl jį jokio transportinio vaidmens, nevai, vaidmens nevaidino. Tai bėda buvo, kad jo žiotis buvo baisės. Ji įteka į Atlanto vandenyną, tokia C raidės formos, galima sakyti. Ir žiotis suskyla į deltą, į pelkynus, į kemsynus. Tie, kurie plaukioja Afrikos pakrantėm, e, pro tą deltą iki tikrojo Nigerio nuplaukti nesugebėdavo, nei nukeliauti nesugebėdavo, nes pelkės, klaidus, labirintas, valstybė ten pakrantė tik vieni kiti prekybiniai miestai ir, ir nieko daugiau. Europiečiam tas Timbuktu buvo virtas vos ne manija ir, ir Londono karališkoji geografų draugija buvo skyrusi 20 tūkstančių svarų sterlingų prizą tam, kas Timbuktu pasieks. Pirmasis e, Nigerio baseiną klajojęs, ir, ir, bet nepasiekęs Atlanto pakeliui buvo nužudytas vietiniu gyventojų Mungo parkas, anglų, e, anglų mm, e, keliautojas, ir, ir, bet taip, jisai, jisai bent jau aprašė, e, perdavė savo žinias apie Nigerio baseiną, apie ten esančius miestus valstybės, apie kuriuos irgi reikėtų pasakyti. Tas Malio turtas prie gero neatvedė. 15 amžiaus vidury Malis ėmė, ėmė birėti, trupėti feodalinis susiskaldymas prasidėjo, nes kiekvienas feudalas nusprendė, kad kam reikia čia to vieno didelio, jeigu visaiškai puikiai gali ir, ir e, vienas mažas suvaldyti. Ir, ir auksų prekiauti, ir mokesčių mokėti nereiks, labai viskas patogu. E, taip ir, kaip sakant, nutiko. Ir, ir tūkstantis keturi šimtai šešiasdešimtais metais e, Malis subira į atskiras mažas valstybėlės, e, Gao karalystė iškyla. Na ir, ir e, po pilietinio karo toks Sija Ali Beri užima Timbuktu ir pradeda naują Songhai imperiją. 1469 metais susikuria Mm, daugiau kaip 130 metų beveik egzistavusi e, imperija. Ji musulmoniška, ji jau net nesekė tų teritorijų, kur buvo Gana, ji, taip sakant, Nigerio upės apima e, vidurupį, e, glaudžiai bendra, bendrauja su, su šiaurinė, šiaurinė Afrika ir tai ją ir pražudo. Kasgi Šiaurės Afrikoje tuo metu nutinka? Pamenate apie Indiją, pasakojau, e, Sebastiano antrojo Portugalų karaliaus žūtį, trijų ten tų valdovų mūšį didį. Tai taip, ir Portugalam kliuvo, bet e, susikūrė 16 amžiuje Marokė mm, e, islamo valstybė, kurie nei daug nei mažai paskis, pasiskelbė, kad yra kalifatas. Tokie radikalai. Na ir, ir e, įveikus Portugalų 78 metais, 1578, mm, tos valstybės vadovas, e, sultonas e, Ahmatas, nusprendė, kad reikia įkrėsti į kailį ir labai klaidingia musulmonam iš Sangha imperijos negrinuoliai jie, ne, ne, moteris kažkokios ten pas juos ne, ne, neuždarytos namie, aukso neteisėto per daug turi, meldžiasi ne taip, valgo, žiūrėk, na, keulienos gal nevalgo, bet, bet nesilaiko, nesilaiko, šariato, nors tu ką, ir, ir ką, na, reikia padėti žmonėm, ir padėjo. Nu, padėjo, e, surengė milžinišką tiesiog e, žygį, e, na, keturi tūkstančiai žmonių pasiekė Songa imperiją. Įžygiavo liktai su nešikais 20 tūkstančių, kareivių apie 10 tūkstančių, vedė tą, e, ten nei daug nei mažai, apie virš 2 tūkstančių kilometrų per Saharą. Pražygiavo. Vadovavo visam toks Judar Paša. Tas Judar Paša, tai e, ispanas priėmęs islamą, konvertas į islamą, na, jis ir atžygiavo. Songa imperija surinko savo raitelių kariuomenę apie 40 tūkstančių ir atrodo viskas bus išspręsta, o nieko nebuvo išspręsta. Pas Judar Paša e, buvo muškietininkai ar kebūzininkai, šauliai. O pas tuos lankai, jėtis ir, ir, ir gana padrika kavalerija sumušė. Sumušė, išaudė. Gavo dar vėliau pastiprinimų, dar porą mūšių ir baigęs taip, kad Songa imperija buvo musulmoniška, buvo sugriauta ir sunaikinta musulmonų na, ekstremistų, pavadinkim taip. Užkariautai užkariavo, sugriaut sugriovė ir staiga e, padarė atradimą, kad Songa imperijoje aukso nėra ir nebuvo ir būt negali. Auksas kažkur kitur yra. O kur ir, ir, ir niekas ir nebesako. Tai baigėsi taip, kad Na, bendrai iš Maroko, iš Šiaurės Afrikos, Songai teritorijos e, na, atvyko apie 20 tūkstančių tų užkariautojų okupantų. Praturtėti ir parlėkti atgal nebuvo kaip, ir noro, ir galimybių. Ir jie taip labai Maroko valdovų ne, ne, ne, neliūdindami, nepraneždami, kad eitojus po perkūnais ir jie nieko niekam nemokės. Jie pasklido po visą teritoriją, uh, sukeldami tokį feudalinį e, smulkių valstybėlių tarpusavio karų samišį, kuris tęsiasi ir, ir tiesą sakant, na, jeigu ne iš šių dienų, tai iki 18 amžiaus. Valstybės stambios centralizuotos išnyko. Už tai va tų iškariautojų susimaišiusių su vietiniais visokiais veikėjais, palikonis, sukūrė šimtus, kartais didesnių, kartais mažesnių miestų, miestelių, miestelyčių miesteliukėlių ir, ir e, valstybingumo centras, galima sakyti, išnyko. E, bet e, matyti idėjos, pabėgėliai iš Songai, iš Ganos, iš Malio, jie, jie patraukė link Atlanto okeano, link Gambijos įlankos ir galima spėti, kad vėliau susikūrusiai Ganos valstybei, čia 17 amžiuje jį susikūrė. Tiesa, jį jau nebe musulmoniška, jį vėl pagoniška, kad tie pabėgėliai turėjo įtakos, nes na, labai staiga ten pakyla civilizacinis arba valstybinio mąstymo E, lygis. Na, europiečiai, europiečiai surado Timbuktu 1000 aštuoni šimtai dvidešimt šeštais e, metais e, Gordonas e, Lengas ir Langas Timbuktų surado, aprašė, net ir nupešė. Didelės išminties ten, ten nerado, didelių turtų irgi, bet bent jau Saharos regioną 19 amžiaus trečiam dešimtmetį europiečiai daugiau mažiau ištyrinėjo. Čia beje reiktų pasakyti, kad iki 19 amžiaus 8 dešimtmečio kas ir kur yra Afrikoje, kaip ten kas vadinasi, buvo labai ir labai europiečiai europiečiam neaišku. Nėra magistralinių kelių, nėra magistralinių upių, e, nėra vietinės gyventojų, kurie galėtų parašyti ar papasakoti, faktiškai nieko nėra. Na, o tuo tarpu, paskui Portugalus, Portugalų valstybė po Sebastiano, ypač antrojo žuties ir, ir Portugalijos vertimo Ispanijos dalimi, į jos palikimą e, pretendentų atsirado ir atsirado daug. Jo labiau, kad Portugalam visas ta Gambijos įlanka nelabai ten ir rūpėjo na ir septynioliktam amžiuj na čia didžiausia tai elminos pilis dabartinės dabartinės ganos valstybės pakrantėj teritorijoj atsirado bet ten vienu metu veikė egzistavo net aštuonios e, pilys šešių skirtingų valstybių Atplaukdavo negyvenamai vietoj, pastatydavo europinio tipo bastioninę pilį, uostą, vergam ir prekiam sandėlius. Na ir tie vietos gyventojai imdavo pamažu prekiauti, kartais kariauti, kartais atvirkščiai sąjungas sudarydavo. Na, verslas, politika žengia lygiai tokiu pat keliu kaip ir Indijoje, taip ir Afrikoje. O portugalam afrika gal labiau buvo reikalinga kaip kelias į indiją ir jų tokia taškinė kolonizacija rimtesnė buvo prieš gerosios e, vilties iškyšulį na ten kur dabar angola kuri taip su istorine angola nieko bendro neturi ir už gerosios vilties iškyšulio tai yra mozambiko dabartinė teritorijoje Ten nori, nenori, reikėjo laivams sustoti, na, kitur buvo galima sustoti, buvo galima ir, ir labai e, nesustoti. Prekyba vyko, bet ji buvo tokia antrinė palyginus su, e, su prekyba su Indija. Na ir, ir tose milžiniškose teritorijose, aišku, kad atsirado prancūzai, atsirado anglai, atsirado švedai, danai. Taigi mūsų kuršo hercogas Jokūbas irgi tenai prekiavo. Salą susirado vietos gyventojam nelabai reikia, na ir, ir, ir vergus pirko, ir, ir auksą supirkinėjo, dramblio kaulą ir ko tik neprekiavo. Beje, dar, dar tuos ten kuršo tą koloniją buvo užpuolęs ne kas kitas, o Anglijos e, karaliaus e, Karolio pirmojo, kuriam galvą nukirto sunienas, e, princas Ruprektas. Jis po pilietinio karo atsidūrė pirato vaidmenį, plaukio ir piratavo. Žiūri, o, kuršas prie Afrikos. Ar tik tai neužpuolus ir neužėmus. Pabandė užpultų žim, bet ten jau vietos, e, taip sakant, afrikiečiai e, sakė, ne, su kuršu geriau negu su tais ir, ir padėjo apsiginti. Na, tiek to, čia vėl istorinės įdomybės, bet e, faktas vienas. Gambijos įlanka tapo vergų prekybos ir bendrai visuotinės prekybos tokia labai įdomia vieta. Na taip, prie Afrikos visų stereotipų ir mitų dar reiktų pridėti ir žmogedrystę. Dauguma Afrikos gyventojai žmogėdram nebuvo, bet e, šiaip taip, ten maisto galėjo trūkti ir valgė prie progos viską. Tačiau ekvatoriniai Afrikoje tenai buvo kiti reikalai, va Kongo džiunglės, e, visas Ganos regionas. Ten ne visi, ne visi, bet dalis buvo žmogėdram. Ir dar bjauriau, kad ne, ne, ne, ne, ne, ne ne kanibalais religiniais, kokiais e, mistiniais, o kulinariniais. Valgė neskanu. Mm, vieni iš tokių buvo Šantė. E, Ganos karalystė, taip sakant, ir susikūrė Šantė genčių sąjungoje. O tai Akentenas kurioje SO didžiausias pakilimas 17 amžiaus pabaigoje 1697-aisiais, 1731 metais Osei uh, e, tu, tu, Tuasana arba Osei Tuce visai jį vadina. Uh, taip, tai karalystė, karalystė pamažu apsiginkluojanti europiniais ginklais, muškietas jau įsigijantis, kovojantis su visais aplinkui ir, ir būtent apie Šantį susikūrė jau ten ne 300, o kai, kur, kai kuriuose vietose 600 km negyvenama zona. Jie vergus gaudė, prekiavo ir pardavinėjo, bet jie dar juos ir valgė. Tai kartais pardavimas į vergovę, iš Ašantį, tai buvo geriausia, kas galėjo nutikti Ašantė be laisvę pakrančių gentis, ten fantė tokie žemdirbiai gyveno, tai jie, tiesą sakant, dėl to ten tų europiečių ir prisikūrė tų tvirtovių faktorijų ir, ir busimų kolonijų. Nes, nes vietos gyventojai, bijodami Ašantę, jie sutiko su europiečių buvimu, nes tie bent gali šiek tiek apginti. Blogiausio atveju galima prie tų tvirtovių pasislėpti. pasislėpti. O šiaip prekiauti galima. Na ir prekiavo. Ašantė e, vaidmuo buvo gana rimtas ir Britam pris, prireikė ten trijų rimtų karų, kol galų gale Ašantė buvo sutriuškinti. Begindami tuos savo sąjungininkus pakrančių, Britai patys nepajuto, kai, kai užkariavo na, dabartinės Ganos ir aukštutinės Voltos teritoriją. Ir nors nieko jie ten nepametė ir nieko jiem ten ypatingai nereikėjo, bet na jau užkariavo, užkariavo. Reikia išlaikyti. Išlaikė. Iš visų prekybininkų, ko gero, vikriausiai sukosi e, portugalai jie patys nesiekė e, sukurti savų kolonijų. Taip buvo pas Portugalus e, bausmė ištremti į Afriką, degradados vadinami tokie, e, kaip tremtiniai, va, nusikaltelius užuot į pakorus ir ketvirčiavus, važiuok į Afriką ir vežė juos. Bet ten kiekis buvo netoks, kad susidarytų Portugalų kažkokios bendruomenės. Na, visus labiau traukė Brazilija, Brazilija, Indija, Indonezija, Makao, Gao, čia, ką toj Afrikoje ten ir beveikti. Taip kad maišymasis buvo gana, gana menkas, e, bet po kurio laiko atsirado tokie portugalų ir afrikiečių palikuonis. E, jie turėjo specifinį pavadinimą, ten kaip, kaip ir išvertus komisarais turbūt reiktų vadinti lietuviškai ir, ir, ir prancūziškai, turbūt ne lietuviškai, e, jie buvo pusiau jodaodžiai, bet jie katalikai dažniausiai, tokie krikščionis, ir jie veikia kaip tarpininkai. Jie supirkinėdavo vergus, organizuodavo prekybą, gaudavo savo pelno dalį, vietiniai jos laikė vietiniais, ir portugalai laikė portugalais. Labai patogu, nereikėjo nei tų tvirtovių, nei, nei, nei ten visokio okupacinio kariuomenio, nieko. Per savo va, tą penktą koloną, galima sakyti, portugalai tvarkėsi labai ir labai e, neblogai vergų prekyba būtent taip ir keliavo. Nereiktų manyti, kad ta vergų prekyba tai ten buvo vietinio afrikiečio apgaudinėjimas. Labai priklausė nuo, nuo konjunktūrų, nuo to, kiek pirklių atplaukė. Labai gerai kainos išaugdavo, jeigu vienu metu ir anglai, ir prancūzai, ir portugalai nori vergus pirkti. Visko tenai buvo, e, bet e, galima konstatuoti vieną, na, kažkur tai papitikrai e, iš, iš to aukso kranto, kaip tuomet vadino vėliau ganus, per metus išvežti galėjo apie 10 tūkstančių vergų. Tai irgi buvo gana, gana rimtai ir, ir gana daug. Galiausiai Britai Ašantę karalystę visgi pribaigė. Atsibodo jam tas jų karingumas, žmogedrystės ir, ir keliamas pavojus. 1873 metais jie jau ir iki tol ten tokią pusiau vasalinę galų gale okupavo, sostinę sunaikino, be didelių, tiesą sakant, ypatingų aukų. Ir nuramino Ganą ir aukso krantą taip, kad galima tik tai stebėtis. E, amžiaus pradžioj e, Ganoje buvo Vienkorp, Vienkorpo, tai Didžiąją Britaniją, be jokių ten ypatingų išlygų, gubernatorius valdo, gyventojų virš 6 e, milijonų, 6,5 man reikis. Tvarkai palaikyti yra, na, vietinis samdo, nu, kur, kur nesamdysi, reikia, kad policininkai, pagalbininkai, visa kita. Jų 1370, 6 milijonų. Prisiminkime tuometinę Lietuvą. Čia tų lietuvių apie 2,5 milijono, kiek rusų policijos ir kariuomenės. Na, taigi, taigi. O europiečių spėkite kiek? Policininkų, ginkluotų europiečių, kurie okupavę užėmė Ganą, kurie išnaudoja kažkaip tos vietinius, vietinius na, išnaudoja, mokesčius renka, taip, be abejo. 35. Na, žinot, jeigu Lietuva būtų tūkstantis devynišimtaisiais metais 35 rusų žandarai užėmė, tai jiem ne Lietuva, jie čia kau, pusę Kauno te užimtų. Šviesą išjungtų vakarė ir ryte jau nebūtų kam šviesą ir uždegti. Dinktų ir nieks nežinotų, kur jie dingo. E, aš čia norėjau pasakyti, kad nereiktų įsivaizduoti, kad užkariavimas Afrikos buvo kraujo maros ir tokia tokios skerdynės ir, ir e, lygos ir nelaimės ir išnaudojimas, kaip kad e, pietų ar, ar šiaurės Amerikoje. Dažniausiai ne. Europiečiai atvykę, jeigu jiem užtekdavo proto, jie užimdavo vieną iš jau susiklošiusios visuomenės sluoksnių. Arba karių sluoksnių, arba žinių sluoksnį, na, su katalikybė ir krikščionybė tai netaip ir sunku buvo, arba prekybininkų sluoksnį. Kartais visus tris galėjo bet jokiu būdu jie Afrikoje netapdavo tapdavo ten kažkokiais tokiais mm, išdidžiais okupantais, kurie visus pardo su, ir su lasda mušė. Tokių buvo, tokių buvo. Spėkite iš kokios valstybės. Aha, taip, iš tos, kurį pasižymėjo per pirmą ir antrą pasaulinį karą. Dideliu humanizmu užkariautų tautų atžvilgių. Iš gailėšio tiesiog visus žudyti norėjo. Vokietijos imperija jau jo kolonijose, tai jau ten tvarka tai buvo tokia, kad ten e, apie jokius suvokietinimus ar, ar e, požiūrį į vietos gyventojus kaip į, bent iš principo lygius vokiečiam nebuvo nei šnekų. Bet Didžioji Britanija, Afrika įsisavino, galima sakyti, su šūviu, su šūviu, e, su aukom, bet su labai mikroskopiniam aukom.